Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board to Gossip Express. We are bound to Korea. Please sit back, fasten your seatbelt, and enjoy peanuts. Thank you. 欢迎乘搭八卦航空，本航班机将由香港前往。 한국. 请各位乘客绑好安全带，遵守安全规则及享受沿途所提供嘅花生。多谢。 I M 树玲有马儿，夜行者河马仔， 動漫無雙。好，跟住到呢一套咧，嗱，I M 同埋阿有馬都覺得係唔好睇嘅，係好唔好睇嘅。唔係唔好睇，我話劇情好有問題啫，哦，係。係其實好有問題。誒有一有早期其實都好睇嘅係，啫。即係有有好似有啲人有期待我哋講呢套，但係即係老實講，我廢翻過多啦。我係覺得呢套嘢又唔係咁差啫。 你睇太多太差，即係話呢度唔係好差，同埋好兩嘢嚟嘅，我想講。喺而家呢個世代咧，劇情已經唔係一個重點嚟嘅。誒咁跟住要講嗰套就係《終極刺天使》啦，《名古屋決戰篇》啦，即係二期啦。呢套嘢咧，其實我罕有地咧，其實我係喺佢睇完一期之後咧，我係追翻去漫畫連載，究竟想，因為我都想知道佢究竟係講緊乜鬼嘢。即係你睇唔明動畫版咯，簡單嚟講，即係誒唔唔緊要，我睇完漫畫版之後，我依然係唔明佢講乜嘢嘅，有啲嘢。咁當然你話嗱， 我咁講嘅嗱，呢套嘢我一直都係強調喺一季嗰陣時，其實我都強調嘅一樣嘢嘅，佢嗰個角色嗰個嘅行動咧，我一直都講嘅，即係我覺得一個角色佢嘅行動力或者佢嘅行動模式係建基於佢嘅信念嘅。咁呢套嘢咧嗱，我係欣賞一件事嘅，呢套嘢嘅角色咧係始終如一嘅。 交啊嘛，我知噶。交都係一種模式嚟㗎，佢只要交到尾，好似我哋偉大嘅優一郎都好，佢嘅行動模式就係咩啊嘛？我唔能夠喺我面前見到我嘅家人而唔救佢啊嘛。咁然後跟住阿 Shua 佢同佢講嗰句嘢就係話，無論發生咩事，你都一定要撤退。嘅道理其實係一樣㗎，佢呢條友係冇違反過佢，你就知道根本老實講，我哋一睇就知道呢條友，如果真係有條友，無論邊一個都好喺佢面前， 除非嗰個真係茄喱啡同唔茄喱啡啦吓，咁嘅話佢係一定會去衝去救佢噶嘛。咁老實講，我覺得喺我嘅角度嚟講，優一郎或者係無論其他嘅角色，對佢哋嗰個嘅行動嗰個信念，唔會好輕易咁樣俾一句説話，或者係俾一啲好奇異嘅信念，無啦啦會去逆轉咗。 即係呢套嘢裏邊，我即係 at least，我覺得呢件樣嘢，我覺得係值得稱讚嘅。唔係喎，你喺後面小隊打嘅時候，阿蕭話佢哋保護阿阿八爺個朋友個家人啦，吸吸血鬼啦，你班友仔背叛我哋日本軍，幫吸血咩事啊？打完冇兩輪，轉個頭話：咦，你邊紅連山嘅點啊？我幫你擋住先，你哋走咩事啊？大佬，家你家人死晒喎，係即係佢嗰隊嘅人死晒喎。下一批話我幫你哋，你哋走先，咩意思啊？而家係。 唔係嗱，呢度我逐個逐個劇情咁去講嘅。咁嗱，首先其實嗱，命古篇嘅最主要一開頭就其實佢再叫做提升主角嘅能力啦。因為其實你呢度見到其實嗰個層級咧，嗱佢冇好明顯去講嗰個故事嘅層級嘅，即係話力量嘅層級啦。你淨係知道就係鬼咒武器，再上一級就係黑鬼系列。 黑鬼系列，即係話所有鬼咒武器咧都分咗兩個階段嘅解放，即係你係操控同埋解放兩但我個階段。見到佢哋嗰啲黑鬼都係打過吸血鬼，我覺得係。就係吸血鬼嘅等級就係分吸血鬼同埋幹部，仲有真係咪組。始祖最高，跟住吸血鬼普通，跟貴族啦，當係係咯。係啦，即係總之係始祖級嘅話咧，就係喺而家嘅層級裏邊，我哋認知嘅層級裏邊係最高噶啦。咁咧，即係一個， 就算你揸住黑鬼武器咧，都係唔未，都係唔能夠，幾乎唔能夠打贏。嗱，呢一個位咧，其實咧，你係真係要讚一讚佢嘅。佢俾一套作品，起碼寫呢個層級，佢到現時為止都冇打破打破過嘅。嗰套叫做《東京食種》。東京食種就係話咩啊？咩 SS 級黐線啦！我求其裝件武器，我一條一個執行官我都可以同你打成平手，甚至打贏你添㗎。 即係呢個設定其實係崩壞得好緊要嘅喺東京食種裏面，但係至少而家喺呢一套嘢裏邊，我真係見到就係咩咧？始祖真係好勁嘅喎，始祖係要用一個小隊，甚至就係因為始祖都有叫做能力層級嘅差距，但係至少我而家未見到就係有一個。 一個隊一個裝住鬼咒武器嘅成員可以單挑打贏到始祖，唔係，就算你見八野一郎佢暴走，可能發癲都係打唔贏嘅都係。暫時嚟講咧係。誒至少佢嗰個叫做其實你已經係用另一另一個層級嘅力量同佢講啦，佢唔係用鬼咒武器同你打啊嘛，佢係、用刺天使嘅力量同你打啊嘛。 咁嗱，我覺得你話至少佢喺呢啲叫做 settle 嘅平衡裏邊，誒、俾我睇到就係其實喺個故事裏邊啦，我真係睇到一個絕望嘅戰力差喺度， 即係尤其是喺一啲叫做唔係圍攻嘅情況啦，喺一啲你打鬥嘅情況裏邊，贏到就真係贏唔到噶啦。即係呢一個，我覺得就係話會俾到個緊張感我嘅。至少我知道真係，直至如果佢某一日佢出現咗一個就係突然之間唔知爆啲咩嘅新鬼作力量出嚟嗰啲就另計嚇。但係至少喺呢個 moment 裏邊，我覺得喺力量層級方面，唔講劇情住，力量層級方面，我覺得 佢係 balance 得好。佢唯一 balance 得最唔好嘅地方，你只能夠講一樣嘢：終極似天使。乜嘢叫做似天使？佢都冇解過根本就。係啦，佢係唯一呢個位叫做咩啦？漫畫嘅最新進度話俾你聽，佢依件事都係未解釋過嘅。所以嘅話嗱，我唔會怪責咗群呢個位係原作未解釋過嘅問題。 即係你只可以當係咩咧？佢而家係一個好禁斷嘅力量，禁斷到咩程度咧？你未知道嘅。總之好勁啦，吸血都驚啦，要即係類似咁嘅情況啦，係。因為上季英國吸血鬼話嘅出兵就會制止人類整似天使啫嘛，就係啦，要消滅人類叫做十三歲以上人類嘅原因係因為乜嘢咧？就因為似天使研究。十三歲我冇關係啊，佢阿 嗰個眼鏡仔個妹都知應該未夠十三歲嘅，應該美國美國成期應該係。叫做咩？嗰、個研究係研究者，聽講啲研究者全部 over 係十三歲嘅啦嘛。成條街都過十三歲啦，第二季咧除咗啊除咗優流嗰對小女之外，全部都過十三歲嘅大佬唔。係誒，咁、即係呢個位佢亦都係冇解釋，應該話呢個位咧，其實即係唔知係咪前傳嘅故事嘅問題，佢冇試圖去解釋就係話究竟點解 帝帝鬼軍裏邊一啲叫做核心嗰啲嘅幹部嗰啲人啦，全部都係未死咧，好明顯就全部過晒十三歲啦。喺第二季裏邊，佢依然冇解釋呢樣嘢，冇錯，應該要解釋嘅地方佢有解釋到，但係咩咧？佢冇講嘅地方，佢而家直至呢個 moment 為止係咩咧？佢係冇打算話用一句兩句嘢嚟水走咗你，因為佢根本係唔諗住解釋住。即係你可以就係話怪佢話你未解釋， 我唔知道你究竟想講乜嘢。啱嘅呢個，我覺得呢個道理覺係。得佢係唔想解釋咯。你過咗咁耐件事，去明嗰篇之後之後，我都可能仲記得劇情啦。我覺得，但係呢個冇到專講翻嗰幾年發生嗰啲咩事，應該唔會講翻，應該係。最最主要其實集中就係話呢個名古屋作戰計劃裏邊就係冇人打算揾阿紅蓮去做呢一個有利炸工其，其實係陽功嚟嘅，打名古屋係虛嘅，實係應該係打我唔知京都定還是乜鬼嘢佢。哋本型啊嘛，吸血鬼本型。係吸血鬼嘅本大本營嘅。 咁然後跟住咧，即係呢個計劃就即係紅蓮就帶住佢所謂好重視嘅家人啦，咁啊，跟住同啲家人講話啊，我知道你哋要死嘅，不過你哋願意噶可，即係呢樣嘢就我我講嘅啫，呢、個我加落去嘅。咁、個故事裏邊就係喺圍繞住呢個名古屋大戰，就係話要針對就係名古屋裏邊十三名嘅始祖啊，定還是貴族，我唔知佢嗰、個，總之嗰個 concept 啦嚇。嘅發動呢個攻擊，最理想嘅就殺晒佢哋， 最唔就算幾唔理想都好啦，都要拖住佢哋喺名古屋度，等佢哋唔可以去阻礙帝國軍嘅主力，去襲擊佢哋嘅大本營。咁啊嗱，即係成個故事咧叫做咩咧？去到直至因為冇人出場，公開佢嘅大計，同埋就係紅蓮突然之間話俾你聽，佢係有二重人格。之前開始咧，嗱、呢個故事咧，我覺得係一直維持喺一個我覺得係大家能夠理解嘅範疇， 係行進緊嘅。但問題就係嗰尾最尾幾集就係突然間唔知變咩故事就係、嗱，而佢可以招展開嘅地方就係包括就係紅蓮嘅兩個性格啦。佢第一個性格就係話，佢第一個性格就係佢原本尊嘅性格啦。佢係好重視家人嘅，即係佢家人嘅。我覺得唔係咯，佢講個口講呃人啫，我覺得應該係。而佢第二個性格其實就係話佢係真嘢個性格嚟嘅，亦都係呢一個故事裏邊而家嘅最大幕後黑手，就係話佢係 唔知為咗達成乜嘢目的。其實因為咩？雖然呢個係幕後黑手，但係佢到現時為止，我都唔知佢操控緊啲乜鬼嘢嘅。大波王好大嘅計劃，打做咩我哋唔知道。係啊見到其實上一季都報道㗎，鬼呢個武術嘅就裝武器咧，其實係同吸血鬼有關係，可能合作啦，研究出嚟啦係。唔知點解攞而家對付吸血鬼啦，就係、咁呢單有面就係佢家姐阿珍就搞出嚟啦，應該係。咁你見到而家都揀咗啦，原來珍就係識個誒、嗯第三珍做嘅係點解係？ 跟住而家冇啦啦問佢點背叛咧，其實未答到已經著鏡頭着住你啦，繼續。然後跟住有趣嘅地方就係乜嘢咧？嗱，我依應該咁講咧，冇人似乎係咩咧？同真真就係夾埋個噃。而跟住就係咩咧？紅蓮又好似係好似係唔知咁樣嘅，咁即係二重人格嘅嘢，大家都知道就係、係可以割開噶嘛。咁當然嗱，呢、個計劃真係佢哋幾時溝通？佢哋幾時達成呢個計劃？但真就 佢個靈魂喺把紅蓮把刀度，冇理由紅蓮把刀可以 message 傳唔係，佢一直都同佢講嘅就係話《紅名古屋篇》裏邊，佢一再強調強調咗兩次，定還是有冇三次？我唔係好記得，但係至少有兩次啦。佢就係話紅蓮話：我係可以壓制住爭鬥嘅。我嘅問題就係嚟啦，咁呢個莫克手計劃咧係幾時進行㗎？咁當然啦，喺叫做阿克魯魯出聲同阿紅蓮 講嘢嘅時候，就知道就係咩咧？呢、個計劃係由真秀仲在生嘅時候計劃出嚟嘅。嗯，咁咧，你如果咁樣講嘅話，就係咩咧？咁呢個計劃咧，其實係對於我哋淨係睇咗《終結次天使》動畫版嘅人嚟講嘅話咧，我哋係永遠唔會明你呢個計劃究竟有幾咁偉大、幾咁秘密、幾咁幕後、幾咁黑手嘅。或者紅蓮俾 NTR 咗咯， 佢把刀係原來聽人哋講嘅係，哦佢咁嗰個係佢條女嚟噶嘛，咁佢都係俾自己條女 NTR 咗啫。而最抵死就係咧，睇到動畫嘅時候，大家都係咧睇到啊無人呢條呢條友仔咧，其實咧佢講嘢咧，佢係語無倫次嘅。佢點語無倫次法咧？即係嗱，一嚟到誒喺名古屋篇裏邊一嚟到之後就話譬如話辛苦你哋啦。 你哋解除你嘅武器啦，咁當然佢就因為想揾佢哋去成為呢個祭品啦。而跟住最有趣就係咩咧？班帝巨軍嗰班人咧，尤其是跟住佢嗰班啊，佢哋都好似唔知嘅喎。然後跟住當當阿冇人喺度大笑，哈哈哈哈哈跟住話其實你哋班吸血鬼就死啦！我終於完成咗呢個終極次天使啦！話係咪好勁咧？咁然後跟住。 到到叫做咩？只終結次天使就受佢控制嘅時候，然後跟住仲要吸其他力，仲要吸其他祭品嘅時候咩咧？嘅祭品係包括咩咧？唔係包括吸血鬼，係包括在座任何一位嘅，而包括在座任何一位就係咩咧？佢嘅部下，而佢部下咧就好似嗰下就係咩咧？全部耳聾晒咁樣話咩咧？為帝佢跟作戰，然後跟住就係咩咧？要條命而見到就係咧，佢哋係好恐慌嘅喎，喺俾人吸嘅時候，即係件事話咗俾你聽一件咩事咧？ 啊！冇人其實係冇 suppose 係冇同呢班咁嘅人講過咧，你哋成為祭品，你哋願意嘅可為帝巨軍犧牲喎，佢話成為呢個成就大業。咁然後跟住咧，後面嗰班人咧，你見到就係咩咧？每一次當叫做尤其是阿冇人俾呢個阿邱一郎變成咗炎之王，打垮咗阿君越個妹嗰陣時。跟住你會見到就係呢條友其實應該係冇晒人望嘅咯喎，喂你係犧牲諗住犧牲晒你所有嘅部下， 啲部下死晒啊嘛，咁翻到去啲人唔知噶嘛，咪唔係，佢仲有一班你見到有一班 3D 嘅 3D 嘅士兵喺後面噶嘛。你又知嗰啲士兵係知可能食在佢哋咧，可能殺埋佢哋咧，毀屍滅跡啊，全部死晒先。跟唔係，我只係當場嗰陣時啊，唔係佢翻到去之後，當場嗰陣時，佢要話我哋就要咩啊，同吸血鬼死過，跟住我老實講就係話，哇嗰班兵喎，哇我頂你啊你，你諗住犧牲我，然後跟住就係咩咧？你俾人打到殘晒嗰時候話，你叫我哋上呢條友係呢條友。 真係卑鄙無恥得係極度誇張，因為我哋嗰陣時就知道阿邱一郎佢哋嗰個部隊就走甩啫，咁其他人可能走唔甩噶嘛，可能死晒嘛，我哋唔知噶嘛。 O、k 而講嗰個問題就係、阿有馬好抗傷嗰個問題，就其實你係抗傷緊明海嗰個問題，即係明海就話哦，因為阿邱一郎呢個小隊為咗即係米家出現嘅時候，為咗就係保護佢。保護佢，而間接令到佢小隊嘅人死咗。 而嗱呢、個位其實咧，個嗰、個合即係叫做嗰個合理性，其實在於係咩咧？喺當其時裏邊就係、誒、死咗幾死咗兩個啦，仲剩翻唔知一個定兩個啦，好似冇樣睇好嘅，兩個啦，我記得大概係兩個嘅，係啦。咁而跟住就係咩咧？喺阿無人放出君越個妹成為誒終極次天使嘅祭品嘅時候，嗰兩條友亦都掛咗。咁係咩咧？其實喺嗰個狀態佢裏邊，佢係兩邊都唔信。 佢其實一直叫做咩咧？佢係冇信任過邱一郎陣營裏邊，佢成個小隊裏邊嘅任何一個人，佢只係叫做咩咧？權衡而家嘅形勢，佢係要做出呢個選擇，因為就係咩咧？嗰邊擺明係想殺佢噶啦，但係邱一郎嗰邊就係咩？佢冇諗住殺佢，正經話佢嘅隊友嘅死係間接嚟噶嘛，即係唔係佢想噶嘛，即係呢個我覺得係對我嚟講，我係能夠接受阿明海嘅行動嘅。 我唔知你能唔能夠接受，但係對我嚟講，我係能夠接受明海呢個抉擇嘅，因為喂嗰邊係殺到明，講到明話我要殺死你，咁然後跟住裏邊話誒，其實我都唔想嘅，咁嗰個意外嚟嘅啫。 冇啊，個人都死咗咯，點點追究啫？大佬冇得解釋啦，已經係。咁當然你話呢度裏邊即係最最叫做最重要嘅一環嘅，當然其實係阿邱一郎同埋阿米家嘅際遇啦。咁啊，跟住就係邱一郎就好快地就打破咗阿米家嘅齋盤啦。我手身熱肉啊，唔係唔係嗰個，我唔吸血咁多年，就係、為咗就係、為咗保持呢一個人人鬼唔鬼咩都唔係嘅身份。第一次要一定要控制你你中意嘅人， 搞掂佢啦，係啫。誒咁唔唔知啊呢樣嘢，各人有唔各人唔同嘅解讀啊！即係你覺得佢 B L 救父嘅就係為咗就係話我個答案係嘅第一次 B L 嚟㗎啦，大佬。我嘅第一次就係為咗俾你噶啦，或者就我嘅第一次一定要給你噶啦。咁呢樣嘢 level my 我覺得係我予以理解嘅呢樣嘢。去到呢個位其實咩咧？我承認嘅呢套嘢係唯一嘅係咩咧？設定層級上佢冇做過任何打破。佢係咪精彩？我認同嘅，佢唔係好精彩， 但係叫做咩咧？我宏觀翻就係、呢兩季或者係叫做咩？由終極次天使開播開始嘅第一季到到而家嘅嗰啲咁嘅乜嘢天王，我真係覺得呢套嘢，喂，至少佢冇毀我三觀啦，由邊三觀先？你講。 價值觀、倫理觀同埋道德觀。 OK，佢冇毀我呢三樣嘢啊！ O K，呢方面我覺得其實喺佢嚟講叫做咗，當然你話戰鬥嘅，我覺得都唔係好難講好壞。其實因為誒、呃我都係嗰句啦，其實佢今尤其是名古屋戰鬥呢一篇咧，其實係幾。 一一一閃流，而嗰種一閃流係咩咧？就係、大開大合嗰種，就係一日嘢爆啊，爆晒全全範圍咁樣嗰啲嘢嘅。斬幾刀唔得咪走，得嘅咪就斬落去咁咯。就係因為其實我係因為尤其是我嗰我睇二期嗰時，其實我睇過原作咧，其實我係幾我係幾期待睇到就係咧紅蓮同阿深夜咧對住阿阿克里克克羅里嗰陣時咧，嗰、個扯戰扯圖嗰個 hit and away 嗰個打法㗎。 因為我覺得嗰、個嗰、個位其實我係我係好側重喺呢場戰鬥裏邊。但動畫節 cut 得好離動譜畫係咩咧？就係咩咧？總之打完呢度一 hit 之後，然後跟住畫面一轉就佢哋去咗另一間房㗎啦佢。慳錢咯，表面都要慳錢啦，即係打兩打。咁呢場戰即係呢場戰鬥對我嚟講係失望嘅，呢場戰鬥對我嚟講係。唔係戰術冇錯，你根本打唔贏，你真係走咗，你拖時間你唔係，我就係話，哇！嗰種 hit and away 其實嗰種戰鬥其實係你真係做得好嘅話，係真係好鬼好睇嘅。啲人即係你見到戰術，就係見到咩咧？一個壓倒性嘅力量對峙係咩咧？ 為咗同佢抗衡而用嘅一切嘅策略。而至少叫做咩咧？喺終極戰爭裏邊，其實佢個設定裏邊就係呢樣嘢，就係咩咧？帝鬼軍嘅人係要用合作、團結、誒友情、努力去人數人數數量壓制佢咯，咪就係誒算啦即。係任何嘢，即係佢係用呢一方面就係話你俾你睇到係另一種嘅力量啊嘛，人數嘅車輪戰嘅力量都係一種力量嘅表現嚟噶嘛。 我哋係想睇呢件事啊嘛，佢叫做俾唔到我睇呢樣嘢咯，其實。嗰啲人係 3D copy and paste 啊嘛，上尤其是混戰更加唔好講啦，去到後期嘅混戰，只不過係叫做咩？衝啊！然後跟住你見到一班人喺度，嘿嘿嘿，係嘅，嘿嘿係星球大戰我知啊，星球大戰都有劈叫喺度喺度。係啦，咁而你更加唔好講嘅就係、當就係叫做兩個次天使對決嗰樣嘢，大家睇放波啫，其實就呢、個位其實真係浪費咗嘅。 呢、個位係真係浪費，即係浪費咗就係佢咁辛苦唔去毀個設定，但係個畫面上做唔到呢個效果俾我睇到。我覺得係係呢個遺憾呢個位度可惜嘅，即係我都係咁講啦。嗱，我唔覺得呢套作品喺呢一個呢一年裏邊屬於一套好差嘅有奇幻戰鬥類嘅作品。你唔能夠咁噶，因為睇得太多垃圾，所以覺得呢套嘢唔係好咁垃圾，你唔可以咁樣噶。誒，咁即即自己嘅我即係話，你如果今季你係好想揾一套 咁嘅作品嚟睇嘅話，呢套作品我覺得話佢唔會令你覺得就係話，哇！真係我唔知睇咗啲乜，我唔知睇咗啲乜鬼嘢，至少你都有翻少少嘅渣拿嘅。證明呢個叫拉 curve 就係，因為太多垃圾，所以戰到戰關高哇！咁不嬲呢啲嘢賺都你有有得拉 curve 噶嘛，係啦。嗯咁啊呢套我哋就去到呢度啊，咁我哋就去下一套。做男人就要有膊頭，做公職 就要有腰骨。唉，膊頭又酸，腰骨又痛，點搞啊？你咪長時間睇手機、睇電腦同埋坐埋一邊啊？吓，係啊，有冇睡姿唔正確啊？誒、應該有啊。有冇捱夜同埋唔夠瞓啊？唉，精神緊張同埋壓力大呢？ 啊，有邊人唔係咧？工作繁忙同埋過度疲勞有冇啊？啊，有邊個唔係啊？ 揾推拿按摩整直保健工作坊啦，改善痛症及失眠，減輕五十肩、坐骨神經痛嘅痛楚。九龍深水埗鴨寮街一一七號三樓，聯絡電話二七八七九八一八或者九六三零六七零一陳小姐或者蘇先生。